Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Bi mila sortu zen zazkel eh, eh, taldea Bilbon. Irakurri dugunez, etxaun arregi eta Asier Martinez talde bat osatzeko gogoa bazuten. Eta hoartu ziren Euskal Musikan Utsune bat bazela. Edo maite zituzten, laro gigarren amarkadako disko eta funky doinoak Euskaraz kantatzen zituen talderik behintzate eh, ez zutela aurkitzen. Eta orduan, e, otu zitzaien bide hortari jotzea, taldea osatu eta dagoeneko hortxe dugu zazkel eh, taldea buru belarri bere bigarren lana aurkezten, e, bigarren diska bat ere plazaratu baitute e, denbora gutxi honetan, banden leia, iaz, irabazi baitzuten. Ba, guzti honen inguruan mintzatzeko etxagun harregi dugurekin kaixo, arratsaldean. Kaixo arratsaldean bai. Zer mozabiltzate? Oso ondo, oso e, atzera eta aurrera Euskal Herri osotik e, turra egiten. Bai, ez da. <laughs> bai. Errimo bixi-bixian, eh? plazaratu duzu lehen diska, bigarrena, eta aurretik ere maketa bat. E, bai, bai, bai, hori da. Bueno, bastante denbora, denbora gutxian izan da dena. E, bueno, lehenengo disko ateratzeko, maketaz aparte, lehenengo disko ateratzeko lau urte pasa ziren eta, bueno, hortarte desente izan genuen, ba, bueno, e, abestiak eta lasai egiteko. <laughs> eta gero ja, lehenengo diskotik bigarrenera e, urte bete pasatzen. Urte, osea, urte bete, bai, urte bete, sei hilabetetan, egin behar izan genituen abestiak, eta eta, bueno, beste erronka mota bat izan zen, baina alata guztiz ere oso gustora gaude emaitzarekin, eta nik uste jendeari ere gustatuko zaiola. Irakurri dut astapen batean utxune bat betetzeko nahian edo gogoa bazen utelako, ez e, bide bereziontatik jotzea, e, sortu zenutela taldea, e, kontatuko diguzu pixkate sorrera nolako izan zen, zer nolako ba, ez izan zen ituzten zuen artean, e, ontara Bueno, ez gutxi, egia esan, bastante e, ondo adostu nuen dena. E, bueno, gure intentzioa izan zen... E, azkenean nondik etorri izan hau. Nik uste ni kontzertu batera joaten nintzen eta ez nuen aurkitzen agian euskarazko ni mugitzen ninduen talderik eta eta etzego eta ez nuen ezagutzen eta azkenean pertsera baki genuen bueno, ba guk egingo du bat eta listo eta eta egia esan ez, oso, oso, oso erraz eta hasier eh, hasierrek esan zidan bajistak ni esan zidan beti esan zuk, zuk esan nik zer egin behar duen eta nik egingo dut <laughs> eta listo, inaiz mertzenario bat eta bueno, bale, oso ondo orduan horretan ez, ez dugu arazorik izaten mhm. Zun bat zarete taldean, horretara? E, taldean zazpi gara zazpi gara, baina eszenatokian sei Hau da, e, osea, bajoa, gitarra, bueno, bi gitarra, e, e, abeslaria, teklatua eta bateria, baina bateria erdibituta dukagu. E, txandakatu egiten dira eta bueno, batek ezin duene, ba, bestea dator eta, eta horrela. Ba, baga bigadizketxearekin eh, plazaratu berri duzuen ez izeneko e, laneko hainbat eh, kantu entzungo ditugu, zuen ibilbideaz gehiago jakingo dugu eta ba, zuzeneko eta begira ere jarriko gara gaurko emankizunean. E, ez deitzen da zuen lana, aski izenburu deigarria bada, e, izeneko kantua ere baduzue, hortarik e, bat diskaren izenburura diote bai ez gomita dirudien arren eh, ez da bat ere hori eh, helarazina e, izan duzu mezua. Hori da. E, bueno, alde batetik abestia dago eta abestiak esaten duena printzipioz da e, bueno, ez, ez entzutea e, zure sena ez den beste guzti hori ez entzutea. Azkenen inguruan beti daude eraginak, ingurukoen aholkuak eraginak eta zure bizitzan bide bat hartzeko unean eta zena mm, jarraitzeko defentsa irmo bat da, eh, ez bestia. Eta gero, diskoaren, e, diskoaren izena e, abestiaren izen bera, bera, da, eta iruditu zitza egun e, joko polita egingo zuela, kontxo, ba, diskoa ikusi eta ez ez? Azkenean, ba hori, ez duzu, zer, baina zer, nola ez entzun, baina disko bat da, baina entzun behar dut, baina, orduan hor, e, horlako, ozea, e, eromen batean sartzen dugun ikusten zean mm, e, eh, entzulea eta hori zer entzun behar da osea, zer dago ez entzuteko e, disko honen atzean ez o, karatula honen atzean bagoazen entzutera ez, ez pentsatu kolore gorrian bueno, ba, jende guztia pentsatu kolore gorrian <laughs> hori da ba, iruditzen bazaizu entzuko dugu ez entzun izeneko bai. kantua Bagaur eh, Bilboko zazkela taldearen lan berriena ezagutzen ari gara, kantuz, kantu emankizun honetan, eta etxagun harregi dugu gurekin, Bilbo aipatzen dugu, ah, santutxo hau zarete? Da? Ba, bai, bueno, ba, esan, bai. esango dugu santutxu, ba, ba, gara, bai. ez, ez, Edo bueno, ba, batzuk boluetakoak beste atxure ah, bai. ba, beste, begonia, begoniakoak. Begoniakoak. Begonia nuntziko. <laughs> Begonia nuntziko. <laughs> Ongi da ez, santutxu oso hau ezaguna ere baita. Bai, bai. <laughs> Beharra. Orain dela gutxi, e, eh, 2008a sortutako taldea izanik, ordutik ona, e, eh, sendotu den talde batela ere esan genezake? E, bai, zalantzarik bai, bai. Bai, e, bueno, así eran e, eh, bueno, eh, modu, modu, claro, así eran que talde berri bat, pues modu traketxan egiten dituzu gauzak. Baina bueno, azkenean beti goaz gauzak e, gero eta finago egiten eta nikuste fina fina izatez aparte gero eta potenteago ari garela. E, e, e, ekiten. Mm -hmm. taldeak gustuko dituzuen talde horiek e, eh, dituzu inspirazio iturri, e, ala aipatu duzu astapen astapenetik, Euskal Herrikoak naiz atzerrikoak, e, aurkitu baititzazkegu inspirazio iturrien artean The bat, Jackson 5, e, boskote <laughs> handi hori ere bai, negu gorriak, ertzainak, bai. nola, nola izaten da hori edo? nola ekartzen duzue ba, kantuetara? Kantuetara, bueno, azkenean abestiak entzuten ditugu bizitzan horrela, hori, zuk esan zuena, bai Jackson 5, edo Chick, edo The Clash, The Cure, eh, The Smiths, eta beti azkenean nahi gabe ere eragina, eragina lortzen dut eta eta gero konturatzen zara egiten duzun agian riff bat egiten duzu teklatuarekin eh, eh, figura bat egiten duzu eta hortik ater et kontxo, mira ba hau entzun dut bai badakit non eh, horlako zerbait e, ba, e, David Bowieren disko batean adibidez mm. eta kontxo, mira hor dago ez Eta pixkanaka pues, hortik ateratzen ditu... Nahi gabean. Nahi bai, kasi nahi Bai, bai. Bai. Bai, batzuk bilatzen ditugu. bera, historia gustatzen zait. Eta bilatzea ere ondo dago. Bai. Ikuste, behar dela. Eta bigarren lan ontarako barik eta berezi bat egin behar izan duzu ez, EP labur batean diska aterata, em, argi zen duten, zer eh, nahi zen duten atera, bide mm, bati egin edo bazen ituzten dagoeneko kantu zonbait zuhor bazterrean eta... Bueno, denetarik pixka bat, bai, bai. da, da, ba, bagenituen, ja figura batzuk eta bagenituen e, eh, eginda eh bagintuen ja pentsatuta, bueno, ta nik gainera nire nire kajoi kajoian baditut hor hainbat eh, <laughs> hainbat gauza, ez? Baztertzen ditu danak eta bueno, gero geroagorako uzten ditu danak beti eta bueno, hortik ere erreskatatu ditu ditugu gauza asko, baina bueno, eh, esango nuke bai, argi genuela pixka bat, eh, hombre, sei sei sei labetetan azkenean zaila, ez? Jakiten nola ebatziko duzun eh, ebatziko dituzun gauzak baina nik uste guk buruan genuena eh, burutu dugula. Mhm. Bai. Aizei mm labetetan e, eh, banden lehiako irabazleak izan baitzarete, eh, aukera izan baituz diska grabatzeko bagabia mm -hmm. disketxarekin, e, espero zenuten, nola bizi izan zenuten finalura, ba. eta <laughs> zer ekarri dizu, eh, esperientziak isa ere? Kontxo, ba, bo, izan zen, e, guretzako, bueno, ikaragarri izan zen zen, klaro. Ez, ez gehunde noituta horretara, eta bueno, pues ez genuen hainbeste espero ez, eta irabazle, irabazle izendatu gintuzten, gintuzten eh, momentuan, izan zen, oh, ostras, apantean entzuntzen horlako eh, imintzioka ah, hasi ginen denak orta saltoka, eta eta poza handi hartu genuen, eta bueno, eta, eta gerora ere, ba, ba, horrek eh, eman digu, lagundu digu. Mhm. Lagundu dizu eta zuzenekoetan ere bi festival handitan jotzeko aukera izan duzu. Bai, eh, e, EH Sona, Bartzelonan, ez dena iragan oraindik ez. bai, baina bai. Azaruan da ez? E, urri, bai, urri bukaera, urri Bai. Eta bebeka laifen. Eta bebeka laifen, iragan berri dena ustailaldean edo. Hori da, bai. E, bai, bebeka laifen jo genuen, e, guretzako ere bastante potente izan zen hori, zeren, bueno, horlako formatu batean jotzea guk ez genekien zer zen eta sekulako teknikoki oso, oso aurreratua zen eta dana sekulako zerbitzu egin zeguten bertako laguntzaileek eta e, ez esan nahi dut eta egia esan, bueno, azkenean pixka bat otzago izaten dela, zeren bueno, orlako fen, jaialdi internazionaletan ba, jendeak igual ez zaitu hainbeste ezagutzen baina bueno, beti dauden lagunak horre, horre eta horretorri etorri ziren eta eta bueno, eta horretaz aparte gero ja EH sonako oraindik ez dugu egin, baina baina ba daukago, hor daukago ja expectativa altua ditugu. Bai. Bai, bai. <laughs> ba, entzun beste kantu bat, bai. iruditzen bazaizu. Bai, bai. bazka ederra, eh, entzun, bai. entzun izan den kantu detariko bat ere izan da. E, konta iguzu bizkate, eh, kantu honen atzen zer dagoen? Ba, pentsatu genuen, alako batean, e, bueno, premiaren premiaz, abestiak egitearen premiaz ba, pentsatu hor ateratzen horlako Osea, eh, eh argitasun <laughs> momentu bat, eta eh, erabaki genuen jateari eta aragikeriari abesti bat egin barra Eh, bizitzako beste hainbat eh, arloen, arloen barruan, bueno, or, osea, arlo aparte, hori ere oso garantzitsua zela. Zaten ere hor gaude eta beti jaten dugu, eta baina hor, eh, ez dakit falta mutatzen nuen igual horlako abesti bat, ez? Eta, eta nire lagunen aitz, eh, txikitako laguna, sukaldaria da bera, eh, gastrolopitekus eh, proiekt, eh, bueno, eh, eramaten du, eh, gidatzen du, eta eta esan genuen, bueno, bokata bat egingo dugu. Eh, jendearen txako eh, kaleko, kaleko jateko, jateko bat da, bokata, eta oso hemengo dena, eta gainera hemengo produktuerekin, produktuekin erabaki genuen egitea, eh, eta, bueno, eta, eta oso goxo, atera zen. <laughs> raskel mu kada esango dudana Tripazorria gentzeko hause da formula Ogitartean jateko bekatu goxoa Txerri xolomoaren buru aldean dago koska Labean errea piperra zondua Etxeko ogia osoa edo zuria Eskubete dukula Eta zu esan beldurra diozula bokata daiela goipestu dakoa Igurtzi, igurtzi, taulioarekin egin zirri Irurtze zazu koipea, koipea Pasa ezazu ozka da zintzurrean bera Kendu ezazu gozea, gozea Pasa ezazu zintzurrean bera Pasa ezazu ozka da zintzurrean bera murmurando yo gaixurra Hau baita zibilizazioaren gailurra Baratxuri tabasko Beharko du bizigarri asko ezazu zazu koipea, Pasa ezazu ozkada zintzurrean Bera, kendu ezazu gozea sea Pasa ezazu ozkada zintzurrean Bera 어때요? 저리 참. 어, 나? 뭐요, 나? 미간이야. bukara eraraino entzun beharreko kantua, <laughs> ze ostatutan zaudete, ze tabernatan. Eh, ba, eh? gar, garate, garate estudioan. Ah, tabernan. garate estudioan. <laughs> Bertan, kaki katera zituen mikroak eta, bueno, basoak eta jarri ganiten, eta horra zigin. Ah. Ah, Horlako, bat egiten. Uroitzapenetan <laughs> geratuko ah, den. Horea. <laughs> bat, ba, hortxentzun dugu, bazka ederra izaneko kantua. Em, letren atletik, ez zuek idatzi dituzue kantu guztien letrak? E, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, lanik zailena, musika egiteaz aparte, o sea, musika, eske musika niretzako ez da zailena, zailena letrak egitea. Bai. Bai. Eta, eta bueno, kostatu zitzaigun, eh? Eta batzuk egia esan, azkeneko momentu nahi genituen, <laughs> estudioan horria, venga, zearekin, eh? eta boligrafoarekin, eta... Uh -huh. bueno, azkenen lortu genuen, eh? Bai. Gusto geratu Lenik musika sortzen duzue, melodiak sortzen duzu, eta bai. gero horren eh, bai. bai. letrak bai, egokitzen bai. Bai. da. Nire, nire ustez Bueno, ez dakit, egiteko hori, modu hori, e, eh, oal beste batzuk beste modu batera egin baina niretzako musika da e, zentrua, ez, dena, os guztiaren zentrua, letra, bueno, horlako, kasi, horni, horni dura bat igual izan daiteke. ez? -hmm. Alere, letrak badu ere pixu, eh, kantuan, bai, bai. eta eh, erranen dugu, ba, umorea eh, baldin bada ere, aski letra zorrotzak eh, badirela. Bai, bai, bai. Eta zuzenak ere bai. <laughs> Bai, Et, eh, Nola osatzen duzu kantua? Zuek eh, gaurko egungo gizarteari begira hartzen duzu gai bat eta hortik eh, ateratzen duzu ekantu edo bai. nola izan da prozesua diskantarako? Bueno, bai, azkenean gizarteari begira hauza asko sentitzen ditugu eta pairatzen ditugu baita eta hortik barren barrenetik ateratzen zaizkigu goza batzuk eta hori nik uste dela e, eh, diskoan ez. Adibidez, e, eh, sudurraken eh, zuzen zuzenean ez. Letra bastante zuzena eta zorrotza esan duzu bezala. Nik uste hori dela gure letraik zorrotzena. Eta, bueno, hori konkretuki gainera izan zen guk pairatu genuena iaz e, nik e, langile, oza, lan, ni langile nintzen guen jein museoan. Eta, bueno, horre egoera baldintza, baldintza duinagoak eskatzen, baldintza duinagoak ez duinak eskatzen genituen. Eta, eta eskaera horiek egitean, ba, zuten guk alera botatzea. Mm. Eta, bueno, ba, oien numenez, ba, abertzi bat egin bai. <laughs> ba, aipatu zuela entzungo du. Venga, Horrera larogita emeretzi punto irurogita mairu FM Lafrik iratia hon ikusen zuleo gaur euria zizala firifiri mor mor lar lararen guen atrio kainian ala ere pladurraren epeltasun ontan bildua jenteza Han, telebibauko gure lankideak hemen daude Hola, Joseba, ketal? Bera, jentsi guau, akien pasian Izan ere, ekitaldia do friendly dela kontutan hartu behar dugu Bai, Han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak tenplatzen ari da. Gogoratu gure telefonoak irekita daudela eta hitzak zeinek asma arek premiua. Oke irte dira, oke mila milioi gure kontu, gure kontu ordein duzela muztroa Ai ama, haban berdera muturra da, Rakazaren gaiurra Euskalokiek ere gizten salgazaren ikurra Bizten honeko beste hainbaten antzera, platio semeari egin zinten arrera Usten geriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera Zuek, zuek zaren telegearen jabe Trampata artearen zaren Ez ditzaileak, labanditza txarrak zizkustela eta Bokler gemenera urean, jalditzen du muiakar Akalera tuak jada, eragoz pelik ez bat Agusti honen azean, haramion da uren Urrutiko txan, azak, kafakian, manzak Koratagora besten, bidarteren, ankarkean Bai! Zue, zue zarete legearen jabe Trampata arte miseriaren errege Ederrak pintxuak, eh, jan frankerik eh, denak alumniotan bilduta eraman baino lehen Eskerrak bekario, e, eh, jartzaken eskua ere somatzen da Bekarioetan, ala pintxuetan Beno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Ni almaiz Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu? Hemetik onjarbiki, etzea Hemetik Abizten honeko beste ahi baten atzera Razi semeari egizio arrera, arrela lortzea botera dortzea Hau da jentzaren afera Ez zintzaleak lamanditza eskazak zituztera Eta burger jemenen aurrean jarri ziren muriaka Kalera tu jada, da eragot ez bat Agustio atzean arango dauden Urrutik otxea, urrutik otxean Makurregi arzak, kapakire manzak Gora eta gora beste bidarteren akartean Titaniozko sudurrak, Ara, nola deitzen den e, azken lanen aurkituko du zuen lehen kantua, ala biatzen baitu zuen, eh, azkarki zuen eh, ba, bigarren diska. E, ez du gerran, baina orotara zortzi kantu sartu dituzue bilduma hontan, e, zazpi sorkuntzak direnak eta bata ere ertzainak e, taleren kantu ezagun baten birmulak eta ere? Bai, e, bueno, bai, zazpi sorkuntza izan dira, e, horietatik bat e, e, remix, remix bat izan da, e, Dr. Krzik, esaten izen zaila, Dr. Krzik egin zigun e, remixa lehenengo diskoko ZTD abestiarena, uh eta gero hartzainaken bertsioa, e, bueno, bastante gustatzen zitza egun, edo nik uste ondo enkajatzen zuena, egual gure gure abestiekin edo gure doinuekin, eta infernuko batean abestia erabaki genuen, eta egitea eta hortxeago. Mhm. Mm. E, eta alakoak egiten dituzue ere, diot, e, laro garren amarkadara behire jartzen zareten momentutik e, egiten dituzue ere, edo sartzen dituzue zuzenekoetan adibidez ba, kantu ezagun zumaitzen birmoldaketak? Ba, egia esan beti E, zaiakera asko egin ditugu abestiak ensaiatu, e, bai itoiz edo bai beste, beste taldeena, baina, baina zuzenean jo bakarra hau da, e, diskorako grabatu duguna eta eta ertzainak inbertsio dago. Bai. Mhm. Omentzeko, talde omentzeko, keinu berra, ez? Bai, bai, bai, nik uste gainera ez, e, ez zela abesti ezagunenetakoa eta nik uste hori claro, ezagunen detatik aparte, beste hainbat beste ere badaude merezi dutenak eh, hori, omenaldi hori ez. Eta, mm -hmm. eta aukeratu genuen. Merezi zuelako nik uste. Mm Ba, ari gara, ediska hontan aurkitu izango ditugun kantu zonbaitzu esango gu bata bestearen ganik, oso anitza, eatera eh, zaizuela bai. eh, lan hau, bai. eh, erritmo e, ezberdinekin jostatuz beti ere mm. modu dantzagarri batean e, mm. baundu baititu zuelako pieza ezberdinak. Mm. Esan mm. ere, e, zonbaitzutan talde jakin bati begira, edo talde baten eragin zuzena ekarri bai. duzuela kantu batetara edo. Adibide bat emango diguzu? E, e, adibidez Bazka Ederrean ikuste entzun ditut hiru bai eh The Clashen The Magnificent Seven e, gero bestea zein zen e, The beste bat, e, The hot hot hot. Uh Eta eta beste bat, ah bai, eta The Talking Headsen beste Zagitzen, eh, Life During the War, edo, bueno, abest, ah, beste abesti bat hoien, hoietan bastante oinarritu gara eta eta hori, eta horren nasketa gain dugu. Eta, mhm. bueno, eta beti aniztasuna gainera, uste, gure, gure marka dela eta ezinbestekoa, ba, bueno, azken batean menu bat, e, menu bat edukazunean, eh, e, eh, restaurante batean, ba, hori aniztasuna garantzitxo izaten. <laughs> Bai, Aragia, e, arraia, ensalada eta denetari pizka bat. E, ala ere, bide ontarik segituko duzu eh, beti ere, do, oraingoan, eh, oraingo ze ba, laro igarren amarkara gibidez hmm. e, begira zaudete, baina zeinek dakiagian e, hemendik e, urte zunbaitzutara ez dakit, ba, beste amarkada bat hartu edo beste bide bat hartuko duzen hori nola? ez dakit. bueno, nik uste beste amarkada Anistasuna den den nik uste beti egongo dela. Adibidez, 80 marka, hainbat estilo desberdin zeuden eta ba hori, eh, nik uste bertan jokatu daiteke luza, luze, osea luzaro jokatu daitekela, izan daiteke ba hori. Musika beltza, musika ingelesa, musika e, jamaikakoa edo afrikakoa edo naizuna. Eta, bueno, takit, Agian ere, auskalo, agian laro eta marreko amarka dara pasako gara, edo iruro eta marreko atzera ingo dugu, ez dakit. Baina beti anistasun horretan jokatuz. E, irakurri dugu ere, eh, zuen lana orkesterakoan, eh, pop eh, erradikalaren aldarri bat ere egiten duzula, bai, konten duzu bai. bizkat. Bueno, e, ba bai, egia esan, e, bueno, e, laroiko amarkadako euskal pop musika hori, eta eta rock erradikal rock radikal basko rrv sea sigillu horren eh, horren horri horlako txiste bat eginez erabaki genuen ba euskal pop erradikela. popa inongo inongo lotxarik gabe aldarrikatzea ez zen azkenean igual entzuten ditugu talde batzuk e, e, igual oso gogorrak iruditzen zaizkigunak baina gero igual brain doinua jende guztiak abesten dut, oso, oso, eh, bueno, oso doinu erraza da, eta eta atsegina da, eta hori da, azken batean pop musikak daukan hori, hori da, ez? Erraza eta atsegina, eta alde beran ona dena, ez? Eta, kontxo, pues, e, eh, eh, berritxarrak batek, berritxarrakek metal egiten duela, egiten du, baina gero melodia batzuk, doinu batzuk baditu oso oso abesgarriak eta oso oso atxeginak abesteko, ez? Eta nik uste hor badagoela pop puntu bat, eta zergatik ez, ez dugu esango, ba, beira, maguk ba, pop egiten dugu, zuzenean pop e, egiten dugula esaten dugu, mm -hmm. eta jendeak hasieran arraro biratzen zituen, pop, ba, bai, pop, zer, zertatzen ez. ez bai. ja, oitu, oso gaude, rock, punk, e, heavy, eta horlako gauza gogorrak entzutea, mm-hmm. Pop inolako e, lotxarik gabe, aldarrik eta hortera bada, ba, hobeto. <laughs> Ba, beste kantu bat zuzeneko etara begira jarriko gara laizter, e, afera ustela ere, e, eh, entzuna egizan duzu edo e, bai, altatu nahi izan Bai, bueno, bai, bai, ez dakit, hau azkenen hau da gure gure aurkezpen, aurkezpen e, eh, abesti ez, honekin aurkezten dugu gure burua, eta gainera bideoklipa ere badaukagu, eta nik uste oso abesti polita dela, hau Jackson 5, Jackson 5en, eh, bueno, bai, Jackson 5, o, ez dakit, hainbat, edo Talking Heads baita, izan daiteke ez, e, de hecho, bideoklipa ikusten e, Talking Headsen Stop Making Sense e, zuzenekoa gogorarazten dugu, ez, ikusten badugu bideoklipean, Eh, musikariak sartzen gara, abestia hasita dagoela, pixkanak sartzen gara, eta gaitzen goaz, ez? Eta, eta, bueno, eta eh, hor txe, eh, hor entzun dezakego, ez? Eta, ez dakiz egin gozan, abestia honi buruz? <laughs> Entzun dugu. Azkenean proposa lortzeko da Gugara zure jendea Jatorrak, lagunak, salbatzaileak, da astunak Men egiten duen oro, dara magu Hemen kontientziak bosta izenpetuta aurrera Hau duzu merkatuko Materia liko nena Zatoz gure ekibana dezagun fortuna Kontrakulturaren industriaren zutonia Ikusleen zerbitzura Hemendena da maru Denara jukutria Urrutira ez joa Hau kulturaren farstu da Hemendena da maru Betekinak, Bete Zure harima Zure amarena Baina kontuz biara munean Zer jazo den galdetzean Bapatean zureak du Dena galdu duzuia da entzun, eh? Zazkel <laughs> taleren azken eh, diska izan dugu gaurkoan izpide, zuzeneko dara behira jarriko gara orain etxaun, bai. zuzenekoak dagoeneko eskeniak izan baititu zu ere, bebek alaifa ipatu diguzu, ezen horako harrera, du orain arte lan lanunek eta oroar bueno. Eh, ba, ibilbidea zidu zuenetik, ez? Eh, egia esan, ez dugu beta handirik izan e, eh, lana aurkezteko, zeren ba, kontzertu gutxi izan ditugu ordutik ez, baina jendeari gustatu zaio. Eh, orokorrean nik uste jendeari gustatu zaiola. Egia da, bueno, eh, lehenengo disko e, askok igual alderatzen dizute lehenengo diskotik bigarren diskora, e, hau zer, haizu ah, niri gehiago gustatzen zitzaidan lehenengo diskoa, tal, nire maketa, de hecho nire maketa, niri maketa da gehien gustatzen zaiola. Osea, que kontuak, eh? baina, baina bai, azken hor korrean arrera ona izan du, uh -huh. arrera ona eta jendari asko gortan zaio. Bai. Eta espero dut, zuzenekoan ere, ba, ondo, ondo arte jendeak. Uh -huh. Hmm. Eta biratxo bat eh, eh, baduzue antolatu edo nola zabiltzat? Ba, pixkanaka ari zaizkigu deitzen, e, orain ez ditugu gauzak, eh, bueno, eh, ez ditugu kontzertuak eh, lotuta, baina ehatxe sonaz e, aparte, ba, ari zaizkigute deitzen ja, ba, e, garazitik, eta, bueno, Euskal Herrian ekialde, ekialdetik, eta, eta, bueno, ez ez ditugu bat ere, ezokagu goza asko, eskuartean artean baina, espero dute, Horek, eh, ba, mikrofono honetatik eh, jendearen Bai, bai, deialdia zabaltzen dut. Deialdia zabaltzen dut. Zerrendak irekita dut, deia. Gogotxo zabiltzate de, eh, zuzenekoetan aritzeko. E, bai, beti. Eta Euskal Herriaren itzuli egin nahi duzu. Eh? Noski, bai. Bueno, azken batean, e, augustian iretzako diskoa grabatu eta aurkeztu. Eta nire, nik bizitzan nahi dudana kontzertuak eta eman eta jendea kontzertu zara joatea hori da nire helburu nagusia. Gero ba, haude diskoak ere saltzea, bueno, hor, azkenean hori beste, beste kontu da, ez? saltzen duzu, gauza, edapena izatea, eta jendearen gana iristea, gero jende hori eta joteko, hori da helburu nagusian niretzako. Mhm. Eta e, justuki oraingo kontzertuak eh, zer dira? Eh, kantu berrietan oinarriturik egiten duzu e, astapenetik e, onaino egin kantu horiekin e, kontzertua edo? Nola osatzen duzu? Ba, biak, biak, egiten ditu. Azkenean, e, lehenengo diskoak amara beste ditu, eta horrek e, ba, berro bat minuturako kontzertu, minutuko kontzertu bat egiteko ematen digu, eta, eta beste zazpi gehituta, ba, bueno, ja, ordu, ordu terdi pasatxe, bueno, ordu terdi esan dezakegu, eta, bueno, ja, kontzertu majo bat da, orduan, ja, biak, biak mm. sartzen ditu, ja. Mm-hmm. Eta zuekin harremanetan jartzeko? gurekin harremanetan jartzeko eh ba aitxan ah, gauza astu zait bai. kontzertu bat daukagu eh, eh, bi bertan ze ze samarren bai bai, ah, bai? <laughs> eh orain izango dut kontaktuena bai. eh bi bertan bai eh goen jeña preseski guen jenian daukagu <laughs> eh titaniazko sudurrak eh aldarrikapen hori egingo dugu kontzentrazio bat egingo dugu eh iazko iazko kaleratuok eh, kaleratuok eta horretan guk joko dugu abesti bat guen jenian aurrean guen jenian egiteko, eh? Ba, omenaldi txiki bat. <laughs> Egiteko. Ma, malaldi txepizka batekin, omenaldi bat egite. E, nahi duen guztia, atorrela. Eta amabitan. Amabitan, da, amabitan. Bai, eta gero, e, kontaktuaren, gurekin kontaktuan jartzeko, ba, ukazu, e, bai, Facebooka, e, bueno, Facebook e, barra zazkele saskel.com, bueno, somos saskel, eta gero eh e-maila eh saskeltaldea@gmail.com eta gara gure web horria ja orain, orain bete kaleratu duguna, zazkel.eus, eta bertan ja, e, sare sozialen eh, link guztiak eta kontaktu guztiak e, ikus ditzakete. Uh -huh. e, Kuriosidades, baga, bigadiz atera duzu hau, e, beraz, e, saltokitan erosial izango dugun e, badizka izango da, aurreko lanekin ere gauza bera da, diot banaketa aldetik eta... Bueno, Eskuratzerik dugu, diska? E, eskuratzea, bai, eskuratzea badago, baina azkenean, bueno, e, eh, difusioa noski ez da eh, edabidea pues, desberdina denez, lehenengoa guke autogestionatu genuen, eta zailagoa da ez. Eh, baina, baina, ez dakit hemen kinuk <laughs> eh? Ah, durango kazokan noski bai. E, durango kazokan izan, izan dugu saltzeko, saltzeko aukera, bi, bizedeak eta eta eh, abendu honetan egongo da egongo da eta bueno ez lehenengo egia esan ba hori durango kazokan eta oso toki puntualetan dago eh, gure kontzertuetan noski badago badago ere erostea mhm. mm. durango kazokan egongo zaretenak e, eh, kontzertu ere eskaintzeko hori da hori da hori da larun batean egongo gara e, arratsaldeko bostetan eh? eh el aroma segunda ezakita abenduaren durangoko subi horretan harrapatzen duena abenduaren bedera Beratzia, beratzia, bale. Beratzia, lagun bat, bai, bai, hori bai, bai, <laughs> da. Hemen daukat, hemen txibato bat daukat, bera eh, zuzuek ez zuzuek ikusten, baina hemen txoritxo bat daukat, eh, nire informazioa ematen, nire idazkaria. <laughs> Ba, osongi, ba, etxaron plazer bat izan da. Eta, ba, bidai luze bat induzu ondain atortzeko ere bai. eskertzen duguna. Bai. Zure entzuen diska, eh, entzuten eh, segituko dugu eta hortan buratuko garkoan gure solasaldia. Eh, aipatu diguzu, ba, ertzainak taldeak utiuna duzuena hmm. bat eginez, bai. ba, infernuko atean kantuaren bertsoa ere egin hmm. duzela. iruditzen bazaizu, hause berarekin? Primera, primera, oso. Bai. Ba, mi esker. Eskerrik asko zuen. Kantuz kantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.